Urriak zazpi gaur aste artea da eta hau berri hon albistegia duzue berriozari erratiaren albiste kezuna, Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi? Bai, garasi, kurriña San Fermineko txupinean zintzilikatu zutelakoan, bos dira epaitegian epaituak izango direnak. Urriaren zortzian, asteazkenarekin hasiko da, iruneko ustezko bos tarrantzale bizardunen aurkako epaiketa. Iazko txupinazoan, iruneko daletxiko plazan alde, zalde, ikurrina erraldoi bat zabaltzea zakusatuta daude. Fiskalak bost hilabeteko espetxe aldi eskaria luzatu du aldiz, udalak akusazio partikularraren errolean bi urte eskatu ditu inhabilitazioa bost urtera luzatu zekintza ikusgarria penalizatu nahi izan zutenetik marea solidarioa zabalduz joan da marea hori iruinea askatasunez antolaturiko aurreko lanun bateko agerraldian bildu zen berrize. Berriozarren lurrikara txiki bat sentitu zen atzo. Eguerdiko ordubiak aldera dardar txiki bat nabaritu zen berriozarren nazio instituto geografikoa jakitera eman lurrikararen epizentroa erizen kokatu zen bos kilometroko sakoneran, iru koma bateko intentsitatean hain zuzen intentsitatea bat xua izan bazen ere, berriozarko lagunak dardarak nabaritzeko nahikoa izan zen. Eta bestetik Ernesto Praten orpoz orpo kalean jada. Hiru ilargi laurdenen liburuxaren ostean orpoz orpo izenekoa kaleratu du Ernesto Pratek eleberri honek klandestinitatea sexua eta umoria uztartzen ditu liburuaren nundik norakoak sekontasunean ezagutarazteko Ernestok liburua elizondoko gaztetxean aurkeztuko du ostiralarekin arratsaldeko sortzi terdietan. Atxotik aurrera, eta ko jaien argazki lehiaketako lanak ikusgai izango dira. Jaien argazki lehiaketara aurkezturriko lan guztiak ikusgai diraia da, horien artean berriozarko bizilaguna eta bergazkiko kidea den patxi pitilasena, bera ezan da lehiaketan lehen saridun begietatik heldu izeneko argazkiarekin zuzenki. Saridun izan diren beste argazkilariren lanak ere ikusi ditugu, bergazkiko kidea izanik Estefan de Guñirena esateko regreso al pasado lana, Raúl Latorreren los reporteros también se divierten lana, Elena Irigoyen baño de espuma obratxoa, eta azkenik bergazki gidea ez den, zurine gilenen de reojo, argazkia. Eguraldiaz mintzatzeko unua dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua odeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, kigo mendebaleko aiztea ulbizia ibiliko da, eta temperaturei daukionez maksimoak gaur gutxi edo nahikoa jitsiko dira. Música eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrio zari erratianen sintonian, FMko egin puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.